mwese muteze amatwi Radio isanganiro kaze muri uyu wo kubashikiriza hano makuru agizwe na zino ngingo nkuru nkuru kuri uyu wa cumi na gatatu gitugutu abarundi bibutse imyaka mirongo itanu n'icyenda iheze Muganwa rudoviko rwa gasore incungu yo kwikukira ku Burundi yagandaguwe mu nkuka ya misa musenyeri Gervais bashimiye ubusa yagarutse ku byaranga uwo muganwa ivuriro ry'inyagitanga turi mu ntara ya gitega nyabitanga nako turi mu ntara ya gitega ngo abarwayi ntibagitura cyane kubera ubukene bw'ibikoresho n'abaganga badakwiriye abajeje intwaro aho muri iyo ntara bagasaba ababishoboye tongere tubahe muri aya makuru muganwa Rudoviko gasore we yari umunyepolitike harangwa no kunga ubumwe no kunywanisha abanyagihugu ni bimwe mu byamuranga byashikirijwe eh, byashingiwe intahe nako mu misa yo kuri uyu wa kabiri ijanye no guhimbaza imyaka mirongo itanu n'icenda irangiye uwo muganwa agandaguye ku bwa musenyeri mukuru wa eh, diocese ya bujumbura gerevazi banshimiye ubusa mu rugamba rw'iwe rwa politike yo ncungu yo kwikukira nta n'umwe yakumira tumumvirize hari ikintu kidasanzwe mbona cerekana umwidegembyo uyu muganwa rudoviko rwa gasore nawe nyene yerekanye ku rugero rwiwe nogira nti ntiyagombye kwigenza nk'abandi baganwa bose ngo ahimbarwe no kubandanya yibera mu iteka ry'umwana w'umwami wenyine yagumanye umwidegembyo umwidegembyo umutuma akora ibintu bitangaje mugabo vyigisha atarinze kuvuga menshi mu gihe barimwo uri umwana w'umwami kurondera kubakana n'uwo mudasangiye ubwoko canke kurengana imiryango ab'inda y'ingoma bari basanzwe bakuramwo abamikazi ubwo ntihari abo byateye ikibazo wa gasore yarabigize mu mwidegembyo azi icyo akora nkako nyene ubumwe n'ubutwari byari mu nkingi umugambwe wiwe wari ushingiye ko yarabona ko bidahagije kuja kubiririmba gusa mu majambo abyerekanira mu kimenyetso gihambaye cyo gusangira ibanga n'uwo badasangiye ubwoko rwa gasore nta n'umwe yakumira mu rugamba rwa politike kuko yari azi ko igihugu kizokira ari uko bose bafashanije urugamba bakumva ko ari abarundi kandi ko igihugu cyabo cyasubiye kwitwa uburundi aho kuguma citwa kongo belge rwanda urundi nimuze tuje hamwe niko yagize dusubire iteka igihugu cyacu yarabishitse ko naho watabibonye abo yabicira ni twebwe nyene twarabibonye kuri uyu munsi rero twaje kwibuka incungu y'uburundi yagandaguwe dusabire na cane cane igihugu cacu kubandanya kironka intwari nk'izo natwe ntidusubire kugwa mu buja ahubwo tubungabunge kandi duteze imbere intahe yo kwikukira uwo muganwa rudoviko rwa gasore yapfuye azira amen mu ijambo rero urudoviko rwa gasore yashikirije mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe igihe umugambi wiwe wayipfona watahukana intsinzi mu matora rwa gasore yahagaze hanini ku butungane kuri bose hamwe no kurwanya ibiturire tumumvirize uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'uburundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero ubutigu burageze bwo kwihweza ibibazo byerekeye Burundi. akabakingira ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose nidushishikare rero tuyirondere umudasigana rero azoramuka ahagaritse umutima abantu bakavantara bari mu burundi cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cane uburundi kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu umugambwe ipona ngo urafise icyizere ko umugwi wo gutohoza kuri kahise kajanye n'ubukoroni washizweho n'igihugu cy'ububirigi uzofasha mu gutohoza ukuri kukamenyekana mu kiganiro yahaye radio isanganiro urongo y'uwo mugambwe Abel Gashatsi yabona ko ibintu byose atagisizwe inyuma bikwiye kuja habona n'ababikoze bakabibazwa tumumvirize rero tuvuga tuti ubwa mbere uruhara rw'uburiri mu igandagurwa ryo mu ganwa ruduheho rwa gasore biraboneka biraboneka kuko nibo bari bafite icyo batakaje hama ko ububirigi rero bwaca bwitanganiza mu gushyiraho umugwi wo gutohoza ku mabi cyangwa kuri kahise kagiye kujyanye n'ubukoroni twebwe amagambo adasiganira ipfuna turabishima kuko navuga ko n'intango ariko tukifuza ko eh, ububirigi bwoca bwihutira kurondera leta y'uburundi cyangwa leta y'uburundi ikabarondera kugira ngo icyo kintu bagikorane kuko biragoye kwiyagiriza ibyo wakoze ariko kandi turabona ko rero mva ni intango twebwe muganga w'adasigana iprona twari twasaba yuko ahubwo ukuri koja habona ko rero ubirigi bwuguruye bukabeka icyo kibazo kuba kikazoba nimba kizoja mu muco tuzoba niho tuzoba turi tuzatubibona ivyo rero twebwe muramwe bari badasanzwe n'ivyo twifuza bizovana n'ingene bita uwo mugo wabo bashizeho ukoze bizovana n'ingene twebwe abarundi natwe tuvyitwayemo kugira ngo tugende twerekana ukuri aho kuri maze kahise kabi kamenyekane umwe umwe wese murahagwe yiwe mu vyo yakoze bimenyekane isanganiro inama isumba ingimba ikibanza c'igitega gishinguwemo mugabeka mugabekazi baramparaye nyina w'umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu hamwe n'umwami kazi Tereza Kanyonga nyina w'incungu y'ukwikukira ku Burundi Rudoviko eh, rwa gasore ngo gifashwe nabi bivugwa na Eloi Benoit baranyanka wo mu muryango w'abami aho anasaba ko leta n'umuryango bovugana ingene ico kibanza co koregwa bitagenze uko ngo kico imiryango isigaye inkuru tubaza Jean Nibigira muri quartier bwoga mu gisagara cya Gitega iruhande y'ikirimba c'umwami mwambutsa wa kane bangira mu mwaka na gatandatu hahambwe umutambukanyi uwo mwami ari we umugabekazi baramparaye nkuko bishikirizwa n'umuganwa Eloi Benoit Baranyanka wo mu muryango w'abami arongera ati muri icyo kibanza nyene mu mwaka na kane hashinguwe ibisigarira by'umwami Tereza Teresa Kanyonga nawe nyine yari umutambukanye w'umwami mwambutsa wa kane bangira icenge akaba na nyina w'incungu yo kwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore hamwe n'ibisigarira vya Regina Kanyange mushiki wa Rwagasore ivyo bisigarira vyabo bikaba vyaje biva mu itongo ry'abapfuye ry'inyabarandi Bujumbura ariko rero Erwa Baranya nkavuga ko ico kibanza c'igitega gishinguwemwo abo bantu gifashwe nabi abona ko vyari bikuye ko leta n'umuryango w'abami bovugana ingene ico kibanza cotegurwa neza uko eh, kiriya kibanza kimeze ibitunezera gato ku buryo igihe kimwe n'ishamba ryari ryarenze tuca tuja inama mu muryango umuryango kugira ngo dusubire kwagira isuku ibintu vy'ingoma n'abayo birimo leta bikabamwo n'umuryango bisigura ko ari ibintu abo bantu babiri leta n'umuryango bari bakwiye kuronka aho bahurira kugira ngo habe akanama k'ingene ivyo bibanza vyoja birategurwa mugabo icyo tukaguma tuhategura iminsi yose icyo kibanza umuryango w'abami ukaba ugitegura rimwe gusa ku mwaka ni ukuvuga ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'icyenda ndamukiza bibuka urupfu rw'umwami wa nyuma w'uburundi ntare wa gatanu ariwe ndizeye karori umuhungu wa mwambutsa wa kane bangira icenge igitega jean ibwira ku bwa radiyo isangano reka tuguma aho mu ntara ya gitega ariko tuvuga ibijanye n'amagara y'abantu aho rya nyabitanga muri komine gishubi intara ya gitega rititugwa cyane kubera ubukene bw'ibikoresho amatara n'abaganga badakwiye bishyikirizwa n'abanyagihugu baba hafi yaryo bakavuga ko baca barinda gufata urugendo runini bajya ku bitaro byo mu ntita umuhanuzi yabura amatari w'intara ya gitega ajejwe iby'imibano agasaba bishoboye gufasha mu guha vuriro ibikenewe aho tuba Iryo vuriro ryo mu Nyabitanga komine Gishubi intara ya Gitega riri mu karere k'ubuvuzi ka Nyansoro mu majepfo y'igisagara cya Gitega ababa hafi yaryo bavuga ko batagirukira kubera ritikwije mu bijyanye n'abakozi n'umuyaga nkuba bagaca bitura bibungenze cyane gupima bibungenze cyane nk'abantu babagwa nk'ibyo ntibikwiye bagasaba ababishoboye gufasha kugira boroherezwe kuko kujya mu ntita ari urugendo runini twasaba yuko bashobora kugira neza kugira ngo nyine kubera nk'ababyeyi urabona n'urugendo rwo gushika mu ntita si ruto kenshi niyo byakwankiye urashobora kurondera nk'imoto ishobora kukunguruza kandi ibitaro byari ngaha ubona yuko utoshobora kuhazima ngo habaye ikibazo ngaha nubwo wohaza ushobora kugira ikibazo atari uko wagiye ku bitaro bikuru byo mu ntera umuhanuzi wa buramatari w'intara ya gitega ajejwe iby'imibano asaba ababishoboye gutanga ibikoresho kuri iryo vuriro kugira abagitura ntibasubire kugira urugendo runini baja ahandi mwomenya ko iryo vuriro riherutse kuronswa ibikoresho by'agaciro k'imiliyoni mirongo ibiri n'umunani z'amafaranga y'amarundi ariko rero kubera ikibazo cy'umuyaga nkuba bimwe muri ibyo bikoresho ntibizokora kandi n'imiti imwe imwe izogora kubika igitega Arthur Kavabushi radio isanganiro tuvaho igitega tuje mu buraruko bw'igihugu neza na neza mu ntara ya muyinga abafise imiduga n'amapikipiki basaba abategetsi kubavugira kugira urupapuro rwerekana ko ingendeshwa yasuzumwe controle technique mu rurimi rw'igifaransa ruze ruratangirwa mu ntara canke rusubire gutangwa ku rugero rw'uturere kuko bavunika baja kururondera ibujumbura buramatari w'iyo ntara ya muyinga akavuga ko bafashanyije n'izindi nzego nka bitorewe n'abanyagihugu bazobaza ko vyoshoboka ko rusubira gutangirwa ingozi inyishu yatanze mu nama y'imvukira mu mpera y'indwi iheze Dieudonné Nzeyimana nk'icemeza ko imodoka cyangwa ipikipiki bikomeye ku buryo bizakoreshwa mu mabarabara urupapuro ruvyemeza ariyo controle technique n'intahara mu vyo igipolisi gisaba bamwe mu bafise imiduga canke amapikipiki muyinga bati nimvune kuronka urwo rupapuro rutangirwa gusa ibujumbura n'ufise ipikipiki nk'iruzo muri komine ya giteranyi ni ngombwa abanze kuyijana ibujumbura urugendo rurenga ibirometero amajana abiri na mirongo itanu uvuye aho iruzo gushika ibujumbura vuga akagira ibirometero birenga amajana atanu kugenda no kugaruka izamuka ibitwara uburyo bwinshi mu mafaranga n'umwanya ku bajuragirika bageze ngo ibujumbura basaba abategetsi kubavugira n'imiburiburi iryo suzuma risubire kugirirwa ingozi nk'uko vyahora ikibazo canasiriwe mu nama y'imvukira z'intara ya muyinga mu mpera z'indwi iheze jean claude barotwana ayobora amatari w'intara ya muyinga yemeye ko azobabariza ati tugira n'imana n'abashinga amateka mwitoreye bari ngaha nabo nyene bazoshikana igisabo imuyinga vyo doneze imana akaradiyo y'isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu iyo umuntu afise indwara y'umutima udatera neza baramuvura bivanye n'icabiteye muganga Linda Samantha nzisabira yanonosoye kuvura iby'umutima akavuga ko hari igihe abahinga bashobora guhitamwo kubaga muri bucana yandi heruka tukaba twari twabayagiye ko kunywa itabi canke inzoga kiri mu bituma umuntu ashobora gufatwa n'iyo ndwara onora muco nyuma yo gukora ibipimo byemeza ko umurwayi afite imwe mu bwoko bw'indwara y'umutima udatera neza baraheza akamutekerera impanuro zimwe nategerezwa kubana n'iyo ndwara muganga arinda samantha zisabira yanonose kuvura indwara y'umutima akaba yari yasiguye muri bucanandi iherutse ko iyo ndwara iyo yerekanye ibimenyetso ahanini umurwayi ahezagirika akavuga rero ko imiti batanga ahanini ifasha umutima gutera neza ikintu duherako ni uko tumuha impanuro zo kurwanya itabi inzoga mutwe no gufungura neza hanyuma ibyo byose ari uruhara rukomeye rw'umurwayi ku magara yiwe mu nyuma kuvura icabiteye iyo twabitoye kuko birashika ko tutabitora hari aho abahinga bishika bagafata ingingo yo gufasha umutima n'ivyuma canke bakawubaga iyo babonye ko bikenewe iyo ndwara ngo ifite ingaruka zidasanzwe nko kwadukana izindi ndwara muganga arinda samantha arabandanya gusigura ingaruka mbi ni umurwayi ashobora kugira indwara twitwa euh, accident vasculaire cerebral aho usanga umuringo tutwara amaraso mu bwonko uba wazivye kubera iyo umutima udatera neza n'amaraso ntatembera neza mu mutima ugaca usanga amaraso abaye menshi mu vyumba by'umutima hanyuma hagaca hagera igihe haca haba utuntu tumeze nk'utubuye indani y'umutima rero utwo tubuye turashobora kwimuka tukaja mu miringoti zitwara amaraso mu bwonko bigaca uziba rero iyo ndwara bita accident vasculaire cerebral canke ugasanga utwo tubuye turi mu cyumba vy'umutima tukagwa mu mutima nyene ugaca usanga umuntu agize rya ndwara bita crise cardiaque kwirinda canke kwikingira iyo ndwara ni guheba kunywa canke gukora ibintu bituma umuntu afatwa n'iyo ndwara nko kunywa itabi canke inzoga impanuro zo kwikingira indwara zirakunda ni kurwanya itabi kugwanya inzoga ibiyayuramutwe gufungura neza satse kuvuga gufungura imfungurwa zirimo umunyu muke isukari nkenyi imboga nyinshi n'ivyamwa hanyuma no kwinonora imitsi kugira turwanye ibiro byinshi kwinonora imitsi akanya gakwiye harimo no gushobora kwihanganira uburuhe ngo birafasha umuntu afise indwara z'umutima kuko biri ku buhinga ngurukana bumenyi nguko umuntu abikora bituma haba impinduka kubijanye n'ingena hema canke ingena umutima ukora Onela muco tugushimire n'uwo mutumire wawe akaba ari na hano ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'ine turangirije hano makuru ariko tukabibutsa ko kuri uyu wa kabiri y'igenekerezo rya cumi na gatatu gitugutu ariho hahimbazwa hibukwa imyaka mirongo itanu n'icyenda irangiye umuganwa rudoviko rwa gasode mwumvise ko mu nkuka y'imisaso mwe havuze yuko uwo yari umunyapolitike arangwa no kunga ubumwe no kunywanisha abanyagihugu rero hano rero duce ano makuru ashimire ah, muri mwese bari kumuyakurikira ashimire